de casa tem ah. uma novinha que é ah. apaixonada pelos ah. animais. A casa dela parece um zoológico, é tudo presente dado pelos pais. Ela tem gato, tem cachorro, mas seu xodó é sua perereca. e pulando pra cima e pra baixo. pensa na bichinha espeta. Essa novinha é muito carinhosa, muito caridosa e tem um bom coração. Mas quando ela tá nervosa, olha o que ela faz pra aliviar a pressão. Ela tá cap, tá cap, tá cap, tá cap, tá cap, perereca no chão. Joga perereca no chão, olha o que estimação. Joga perereca no chão, joga perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Ela taca, taca, taca, taca, taca perereca no chão, joga perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Joga perereca no chão, joga perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Ah, ah, ah, ah. Joga perereca no chão. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah, perereca no chão, ah, ah, ah, ah. Joga perereca no chão, ah, ah, ah, ah. Joga perereca no chão. uma novinha que é ah. apaixonada pelos animais. A casa dela parece um zoológico, é tudo presente dado pelos pais. Ela tem gato, tem cachorro, mas seu xodó é sua perereca. Se pulando pra cima e pra baixo, pensa na bichinha espeta. Essa novinha é muito carinhosa, muito caridosa e tem um bom coração. Mas quando ela tá nervosa, olha o que ela faz pra aliviar a pressão. Ela tá cap, tá cap, tá cap, tá cap, perereca no chão, joga perereca no chão. perereca no chão, joga perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Ela taca, taca, taca, taca, taca perereca no chão, joga perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Ah, ah, ah, ah. Joga perereca no chão. Ah, ah, ah, ah. Joga perereca no chão. senta tá no chão. Lá perto de casa tem uma novinha que é apaixonada pelos animais. A casa dela parece um zoológico, é tudo presente dado pelos pais. Ela tem gato, tem cachorro, mas seu xodó é sua perereca. Se pulando pra cima e pra baixo, Pense, pensa na bichinha esperta Essa novinha é muito carinhosa, muito caridosa e tem um bom coração. Mas quando ela tá nervosa, olha o que ela faz pra aliviar a pressão. Ela tá cap, tá cap, tá cap. Taca perereca no chão, joga perereca no chão. Olha o que a novinha bichinho de estimação. Joga perereca no chão, joga perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Ela taca, taca, taca, taca, taca perereca no chão, joga perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Joga perereca no chão, joga perereca no chão. Olha o que a novinha faz com seu bichinho de estimação. Joga perereca no chão, joga perereca ah, joga perereca no chão, ah, ah, ah, ah, joga perereca no chão, ah, ah, ah, ah, joga perereca no chão, ah, ah, ah, ah, joga perereca no chão.